Book 2 เจ็ดสิบห้า 75. 75. เหตุผลบางประการ Etwas begründen. 1. Etwas begründen. 1. ทำไมคุณไม่มาคะ Warum kommen Sie nicht? Warum kommen Sie nicht? อากาศแย่มาก Das Wetter ist so schlecht. Das Wetter ist so schlecht. ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist. ทำไมเขาถึงไม่มาคะ Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? เขาไม่ได้รับเชิญ Er ist nicht eingeladen. Er ist nicht eingeladen. เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. ทำไมคุณไม่มาคะ Warum kommst du nicht? Warum kommst du nicht? ดิฉันไม่มีเวลา Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ Warum bleibst du nicht? Warum bleibst du nicht? ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ Ich muss noch arbeiten. Ich muss noch arbeiten. ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ Warum gehen Sie schon? Warum gehen Sie schon? ดิฉันเหนื่อยค่ะ Ich bin müde. Ich bin müde. ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ Ich gehe, weil ich müde bin. Ich gehe, weil ich müde bin. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ Warum fahren Sie schon? Warum fahren Sie schon? ดึกแล้วค่ะ Es ist schon spät. Es ist schon spät. ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ Ich fahre, weil es schon spät ist.